Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հացահատիկային իրի վերքավակն անցկացնել ժամանակին եւ անկորուստ։ Ասկերանի շրջանի մի քանի գյուղերում բացվել են համայնքային կենտրոններ։ Գոտայքի մարզի Բջնիի համայնքում բացվել է հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախյան ազատամարտում զոհված ազատամարտիկներին նվիրված հուշակոթող։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդեպ Եվրամիությունը առանձին վերաբերմունք է ցուցաբերել։ Բաքվում անցկացվելիք եվրոպական խաղերը պատիվ չեն բերում Եվրոպային։ Հետաքննություն Հանրապետությունն ավարտել է Լևոն Հայրապետյանի գործով նախաքննությունը։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի նախագահությամբ այսօր անցեկացվել անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էին 2015 թվականի հացահատիկայի մշակաբույսերի անվտանգ վերքահավաքը եւ հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում առաջացող հրդեհների դեմ պայքարը արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով իրականացվող միջոցառումների ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Ելույթներով եւ զեկույցով հանդես են եկել Արցախի գյուղատնտեսության նախարարը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության միության տնորենը, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնորենը, շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները։ Երկրի ղեկավարն Արցախի կառավարությանը հանձնարարել է Բերքահավաքի անկորուստ կազմակերպման համար մինչև հունիսի 1-ը ստեղծել օպերատիվ շտաբ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն թռուցիկ հաղորդել ենք, օրերս Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղերում բացվել են համայնքային կենտրոններ։ Մանրամասնում է Ասկերանի շրջանային Բերդ թերթի աշխատակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Արցախում բազմաթիվ հայրենապահպան ու ազգանապահ ծրագրեր են կյանքի կոչվել։ Օրերս դրանց թիվն ավելացավ եւս 4-ով։ Մայիսի 22-ին Ասկերանի շրջանի Խաչմաչի եւ Շոշի համայնքներում մեծ տոնախմբություն էր։ Համայնքներն ունեցան իրենց համայնքային կենտրոնները, որտեղ տեղակայված են լինելու գյուղապետարանը, մշակույթի տունը, բուժկետը, գրադարանը, իսկ Շոշում նաեւ հանդիսությունների տունը։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էր Արցախ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախագահ Արա Վարդանյանը, Թուրքահայ բարերարներ Ֆրանսիայի, Հոլանդիայի, Բրազիլիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի հանձնախմբերի ներկայացուցիչներ, Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը համագյուղացիներ։ Համայնքային կենտրոնները կառուցվել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Երկու համայնքներում էլ հյուրերին դիմավորել բացահայտեցին ավանդական աղոհացով, ապա հնչեց Արցախի պետական օրհներգը։ Ի նշան երախտագիտության եւ ազգանվեր գործի Խաչմաչի համայնքային ավականու որոշմամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ Կիպրոսի եւ Բրազիլիայի տեղական հանձնախմբերի ատենապետներ Սեպուխ Թավիդյանն ու Կարլոս Բոյաջյանն ստացան Խաչմաչի համայնքի պատվավոր քաղաք Քաչու գոտում։ Իսկ Տորոնտոյի տեղական մարմնի ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչյանին շնորհվեց Շոշի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Նշեմ նաև, որ հիմնադրամի միջոցներով տարիներ առաջ Շոշում նաև դպրոց կառուցվեց։ Մայիսի 21-ին իրենց հոյակերտ համայնքային կենտրոններն ունեցան Ասկերանի շրջանի Պատարայի եւ Խամսկի համայնքները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ներկայացուցիչ Միշել Տանկրեսին Պատարայի, իսկ Կանադայի Մոնրեալի տեղական մարմնի ատենապետ Թոմաս Ֆրոնջենին շնորհվեց խանցքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Բարերարներն իրենց խոսքում կարևորեցին Արցախյան գյուղերն ավելի շենացնելու գաղափարը, նաև այն, որ նրանք համախմբված են մեկ ծրագրի, մեկ գաղափարի շուրջ, ապահովել Արցախահայության բարեկեցությունը։ Ինչպես նշեց Մկրտիչ Մկրտիչյանը, իրենց առանց նոժանդակություն չէ, բնավ օգնություն էլ չէ, այլ սփյուռքահայի պարտականություն հնարավորությունն է, քանզի նմանատիպ շենքեր մնայուն արժեքներ կառուցելով նրանք յուրօրինակ ձևով եղերնազարդ նախնիների վրեժն են լուծում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Արցախի հանրապետությունում 7 համայնքային կենտրոն է շահագործման հանձնվել, որից 4-ը Ասկերանի շրջանում, իսկ 11 համայնքային կենտրոնների շինարարական աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ։ Տեղեկացնեմ, որ ներկայում Իվանյանի համայնքում հիմնադրամի միջոցներով ընթանում են համայնքային կենտրոնի եւ մանկապարտեզի շենքի շինարարության աշխատանքները։ Քաշաթաղի շրջանի Հակարիի համայնքն ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Արմեն Մովսյանը Երևանից 1994 թվականին տեղափոխվել է Քաշաթաղի վերաբնակեցվող գյուղերից մեկը՝ Հակարի։ Մասնագիտությամբ մանկավարժն իր հիմնական աշխատանքը համատեղում է սեփական տնտեսությունը վարելու հետ՝ դպրոց անասնապահություն, հողագործություն։ Գյուղում ազատ ժամանակը միայն ձմեռվա ամիսներին է քիչ թե շատ լինում, իսկ ամառը աշխատանքը եռում է։ Պետք է պարզապես հասցնել բնության շռայլությունը, այսպես ասած, պահեստավորել ամբողջ տարվա համար։ Դպրոցում եմ աշխատում, կով, խոս, գյուղացին չով ասում, հող։ Այսինքն ձեր սեփական կարիքների համար թե ուղակի, ասենք, դա եկամտի աղբյուր է նաև այդ անասնապահ։ Չէ, դա դե բնականա որ եկամտի համար։ Մթերումը դժվար չի։ Բավականին դարձ։ Ոնց եք մթերում։ Հա, օրինակ հիմա պանիր եմ ուղարկել կնգաս այդ Երևան, որ մթերի։ Կա օղի պանիր։ Ամենաբարդ խնդրեմն է ստեղ իրացումն է։ Օղին ինչից եք թորում ինչից պատվի։ Այսինքն մրգերը շատ է, էլի ամենատաբեր։ Թուր, դամբուլ, թաղող, թուս, ինչ-ինչ պատվի։ Հակարիում մի կողմից բնակլիմական պայմանները նպաստավոր են թե երկրագործության, թե անասնապահության, թե բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության համար, մյուս կողմից ենթակառուցվածքների վերանորոգման խնդիրները դժվարացնում երբեմն թևաթափ են անում գյուղացուն յուրաքանչյուր բան ստեղից անել, իրացնել այսօր շատ ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է, այսինքն մարդիկ կան, որ 15-20 կով ունեն այսօրվա դերությամբ, սկսած այդ կաթը հանձնելուց, հա, գալիս են սեզոնին այն ժամանակ, երբ որ հեշտ է անել կաթը, գալիս տանում Հիմա դժվար է, կաթը մինչև այստեղից հասցնում են վերամշակման, արդեն այդ կաթը դառնում է ասի միջ։ Յուրաքանչյուր բիզնեսի ամենացավոտ տեղը է դա իրացումը, նույնն էլ էսա, ինչ տարբերություն։ Գյուղատնտեսական բիզնեսա թե կոշիկ ես կանում, թե ինչ ես անում, կարևոր կարանաս իրականացնես, չեն կարող դες մարդիկ էլ։ Մենք չենք կարող դες մարդիկ ասել։ Ի տարբերություն անասնապահության զարգացմանը խանգարող մթերման խնդրին երկրագործության համար պայմանները քիչ ավելի նպաստավոր են։ Ռոռոկման ջուրը չնայած քիչ քանակությամբ այնուհանդերձ կա։ Գյուղում տնամերձերը սեփական կարիքների համար են մշակվում։ Հողագործությունը հիմնականում այստեղ արվում է տան համար։ Մեծ քանակների մի երկու հոգի անում գյուղում։ Դա լա բավականին բարդ ջուր կա ռոռոկման կանալի ջուրնա գետի ջուրնա հիմնականում լինում է Ասենք այդ մարդիկ հասցնում են, բայց եթե իրանք հասցնում են, դա նշանակում է որ գյուղի մի մասը մնանում ապրում ենք էլի կյանքը։ Խանութ բան կա, ասենք այս հա, առաջին անհրաժեշտության հա։ սնունդա, հա։ չգիտեմ, շա քարավան այն։ Մի թեթև բաներ էլի։ Գնում եք Բերձորից Բերում։ Առաջիչները գալիս են բաժանում։ Բերում են, գնում ենք մեկ էլ Գորիս, Գորիսից էլ են բերում, որտեղ որ հարմարվում է, էլի։ Իմ զրուցակիցը Արմեն Մովսիսյանը դպրոցի հիմնադրման օրից մինչև վերջին տարիները ղեկավարել է կրթօջախը։ Գյուղի զարգացման հերանեկարի մասին առաջին հերթին կարելի է դատել դպրոցում տիրող իրավիճակից։ Շենքային պայմանները բավարար են, իսկ աշակերտների թիվը մտածելու տեղիք է տալիս։ 2014-ին դպրոցը տվել է 19 շրջանավարտ, իսկ այս տարի 11 Կադրերով ապահովված է մեր դպրոցը մասնագետներն եւ ված մասնագետներ չեն, որտեղ բավականին երկար հենց այդ թեմայի վրա ես աշխատել եմ այն ժամանակ, հիմա նոր տնօրենն էլ է կարծես թե այդ քաղաքականությունը վարում, որ նորմալ կադրեր լինեն։ Գրքերը կա նորմալ է։ Նշենք, որ Հակարիի վերաբնակեցումը սկսվել է 1994 թվականին։ Այսօր ունի 34 տնտեսություն, մոտ 130 բնակիչ։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոտայքի մարզի բջնի համայնքում այսի 23-ին տոնական մտնոլորտ էր։ Համայնքի բնակիչները եւ բազմաթիվ հյուրեր ներկայգտնվեցին Արցախյան ազատամարտում եւ հայրենական մեծ պատերազմում զոհված մարտիկներին նվիրված հուշակոթողի հանդիսավոր բացմանը։ Արարողությանը մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը, Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Բջնի համայնքի ղեկավար Արմեն Մաթեոսյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ հասարակական կազմակերպության ներկայացիչներ եւ ուրիշներ։ Արցախյան հերոսավարտի մասնակցած բջնեցի քաջորդիներից 5-ը չվերադարձավ։ Մեր պատերազմը դեռ ավարտված չէ եւ ես համոզված եմ, որ Արցախյան հերոսամարտը վերականգնեց հայ ժողովրդի արժանապատվությունը։ Մենք այսօր ունենք հզոր ազգային բանակ, երասերունդ երկրապահ, որոնք կարողանալու են ամուր պահել մեր ձերբերումները, իր ելույթում նշեց հուշակոթողի հովանավոր Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Հուշակոթողի օրտնության ղարքը կատարեց Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նկատեց, որ մեր տոնացույցում մայիսը հաղթանակների ամիս է։ Մենք հաղթանակներ ենք տարել Ավարայրում, Սարդարապատում, Ղարաքիլիսայում, Բաշապարանում եւ հայրենական մեծ պատերազմում։ Հաղթանակներ, որոնք մեր մեծերի, մեր պապերի, մեր ծնողների կողմից իրագործվել եւ փոխանցվել են մեր ծերնդակիցներին։ Մեր պապերը 70 տարի առաջ տարած հաղթանակով մեր առաջ սերմանեցին հերոսություն, քաջություն եւ հայրենասիրական վսեմ հատկանիշներ, որոնք օգնեցին մեզ հաղթանակներ տոնել Շուշիում եւ ստեղծել Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արցախյան ազատամարտը յուրաքանչյուրի համար սուրբ ազատամարտ է, որում մեզ հաջողվել է պահպանել մեր ինքնությունը, ընդգծել է նա։ Սիրանոանյանը համապատասխանաբար Անդրանիկ Օզանյան եւ Դրաստամատ Կանայան մեդալներով ապարգևատրեց հուշարձանի կառուցման նախաձեռնող խմբի ղեկավար Աղաբեկ Խաչատրյանին, հուշակոթողի հովանավոր Սուրիկ Խաչատրյանին, Բջնեի համայնքի ազատամարտիկներին։ Միջոցառմանը հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորական համույթի հանդիսավոր համերգը, որի ավարտից հետո հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն անցկացրին մարտական եւ ձեռնամարտի հնարքների ծրագրերի ցուցադրական պարապմունքներ։ Ռիգայում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդեպ իր վերաբերմունքում Եվրամիությունը հաշվի առել նաեւ պատվիրակությունների մակարդակը։ Այս մասին հայտարարել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, մեկնաբանելով մայիսի 21-ին 22-ին Ռիգայում անցկացված Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի արդյունքները։ Փորձագետի խոսքով Հայաստանը ներկայացել էր նախագահի մակարդակով, իսկ Ադրբեջանը արտաքին գործերի նախարարի եւ երկկողմ հանդիպումներ շրջաններում համաչափությունը խախտելու պատճառ չկար, ինչն էլ արտահայտվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպման փաստով։ Զարմանալի ոչինչ չկա, որ Եվրամիության հետ ասոցիացվան չգնացող արևելյան գործընկերության 3 երկրներից Հայաստանին առանձնացնում են ի տարբերություն Ադրբեջանի եւ Բելարուսի։ Չնայած մենք չենք ստորագրել ասոցիացման համաձայնագիրը, սակայն մեզ մոտ սկզբունքորեն այլ իրավիճակ է մարդկանց տեղաշարժի, վիզային ռեժիմի եւ հետընդունման պայմանագրի մասով, ել չխոսենք մարդու իրավունքների եւ տնտեսական ազատությունների վիճակի մասին։ Համաժողովի արդյունքներում Վենետիկանում ընդունված ոչ մի տեքստում այդ երեք երկրների հանդեպ միասնական մոտեցում չի արտահայտվում։ Այդ թվում հայկական պատվիրակության ներկայացրած փաստերի շնորհիվ, որի կազմում նաև ես էի ընդգրկված, ասել է քաղաքագետը։ Նա նաև հավելել է, որ այդպիսի վերաբերմունքի ճանապարհը հենց Ադրբեջանն ընտրեց անտեսելով գագաթնաժողովը։ Երևանի եւ Բաքվի հանդեպ Եվրամիության պատասխան վերաբերմունքը հստակ տարբերակված է, ինչը միանգամայն տրամաբանական է։ Բաքվում անցկացվելիք խաղերը խայտարակություն են, ինչպես խայտարակություն էր ժամանակին ֆաշիստական Գերմանիայում Օլիմպիական խաղերի անցկացումը։ Թերթ ԿՏԵՄ-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը անդրադառնալով Բաքվում հունիսի 12-ից 28-ը անցկացվելիք առաջին եվրոպական խաղերին։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ այդ դեպքը եղել է ժողովրդավարության պատմության ամենավատ էջերից մեկը եւ հիմա միջազգային հանրությունը ամոթով է խոսում, ամաչում է, որ ֆաշիստական Գերմանիայում են կազմակերպվել օլիմպիական խաղեր, ասել է նա։ Նույնը լինելու է այս անգամ, որովհետև որևէ ձևով չի համապատասխանում Ադրբեջանում եվրոպական խաղերի անցկացումը ոչ աշխարհագրական առումով, ոչ մենթալիտետի։ Գաղափարախոսական առումով Ադրբեջանը ֆաշիստական տոտալիտար պետություն է, նշել է Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ եվրոպական խաղերը կարող էին անցկացվել այլ երկրում։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 22-ին Ռիգայի գագաթնաժողովի վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվել էր ստորագրել համաձայնագիրը։ Դրանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանն առնչվող ձևակերպումների պատճառով, ինչը հարուցել է եվրոպական երկրների ներկայացիչների հիասթափությունը։ Սակայն օրվա երկրորդ կեսին խնդիրը հարթվեց եւ Ադրբեջանը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Դավիթ Բաբայանն անդրադառնալով այս միջադեպին նշեց. Ադրբեջանը ստորագրելու դեպքում էլ ստորագրված փաստաթղթերի դրույթները չի պահպանում։ Զինադադերի ռեժիմի խախտումները սրա վար դրսևորումն են, չէ որ նրանք ստորագրել են։ Եվ հիմա էլ ըստ Դավիթ Բաբայանի Ղարաբաղը սպասում է, որ նրանք կարող են ցանկացած պահի զինադադարը խախտել։ Ստամբուլի Թուզլա թաղամասում գտնող հայկական Քամփ Արմեն անունը կրող Որփանոցի սեփականատերը խոստացել է Որփանոցը նվիրաբերել հայերին։ Քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության կողմից падգամավորի տեխնացու առաջադրված հայտնի հայ գործիչ Կարո Փայլանը հայտնել է, որ Քամփ Արմենի սեփականատեր Ֆատի Ուլուսոյի հետ զրույցում վերջինս խոստացել է, որ շաբաթվա վերջում Քամփ Արմենը կնվիրաբերի հայկական հիմնադրամին։ Նշենք, որ Ստամբուլի Քամփ Արմեն մանկատունը 1987-ին զավթվել է թուրքական իշխանությունների կողմից, այնուհետ վաճառվել թուրք գործարարի։ Վերջինս էլ որոշել է քանդել մանկատունը եւ էլիտար տներ կառուցել։ Հասարակական ճնշման արդյունքում մանկատան քանդումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Thank you. Հետաքննությունն ավարտել է գործարար Լևոն Հայրապետյանի գործով նախաքննությունը։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանի խոսքով Հայրապետյանին տեղեկացվել է Իզմեստիևի նկատմամբ Խարդախության քրեական գործի նախաքննության ավարտի մասին։ Նշենք, որ ապրիլի 13-ին Հայրապետյանի գործն առանձնացվել էր Բաշնեֆթի ընդհանուր գործից։ Միայն 1 դրվագեր մնացել Իզմեստիևից փողերի յուրացման մասով։ 2014 թվականի հուլիսի 24-ին Ռուսաստանի քննիչ քրեական կոմիտեն գործարար Լևոն Հայրապետյանին մեղադրանք է հարուցել Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 160-րդ յուրացում կամ բատնում եւ 174-րդ անօրինական ճանապարհով ձեռքբերված միջոցների լվացում հոդվածներով։ Հոկտեմբերի 3-ին Մոսկվայի Բասմանի դատարանը փոխել է Բաշնևթի գործով անցնող Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցը կալանավորումը փոխարինելով տնային գալանքով։ Դեկտեմբերի 9-ին առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայրապետյանը վիրահատվել է։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վեննայում կայացավ Եվրատեսի 2015-ի եզրափակիչ փուլը։ Մրցույթի հաղթող ճանաչվեց Շվեդիան ներկայացնող Մոնս Զելմերյովը, հավաքելով 358 միավոր։ Եվրատեսի 2015 մրցույթի եզրափակիչ համերգում Հայաստան ներկայացնող խումբը ելույթ ունեցավ 6-րդ համարի ներքո գրավելով 16-րդ տեղը։ Քվեարկության արդյունքներով Հայաստանը միավորներ ստացավ Հունաստանից 1, Բելարուսից 4, Բելգիա Սերբիայից 3, Ֆրանսիայից 3, Չեխիայից 2, Մակեդոնիայից 3, Ռուսաստանից 6, 12 միավոր ստացա միայն Վրաստանից։ Հայաստանը 8 միավոր տվեց Մոնտենեգրոյին, 10-ը Վրաստանին, 12-ը Ռուսաստանին։ Ֆուտբոլասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Բունդեսլիգայի վերջին տուրում Բրեմենի Վերդերի նկատմամբ հաղթանակից եւ Եվրոպայի լիգայի ուղեգիր նվաճելուց հետո կիսվել է տպավորություններով։ Ավարտում ենք բարձր նոտայով մենք գալիս ենք Եվրոպայի լիգա։ Facebook-յան էջում գրել է Մխիթարյանը, ով եւս գրավել էր Վերդերի դարպասը։ Հիշեցնենք, որ ֆուտբոլի Գերմանիայի 52-րդ առաջնությունում Հենրիխ Մխիթարյանը մաս մասնակցեց 28 խաղի եւ դարձավ 3 գոլի հեղինակ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 18-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 16, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։